بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Kinamtakasa Mwenyezi Mungu kila kilichomo katika mbingu na katika ardhi. ufalme ni wake na sifa njema ni zake na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir, yeye ndiye aliyekuumbeni miongoni mwenu yupo aliyekafiri na yupo aliyemuamini na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al masir. Ameziumba mbingu na ardhi kwa haki na akakupeni sura na akazifanya nzuri sura zenu na marudio ni kwake. Ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidhati sudur, anajua viliomo katika mbingu na ardhi na anajua mnayoyaficha na mnayoyatangaza na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyomo vifuani. Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim wa lahum adhabun alim, kwani haikukujieni habari ya waliokufuru kabla wakaonja matokeo mabaya ya mambo yao na wao wana adhabu iliyochungu. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Hayo ni kwa kuwa walikuwa wakiwajia mitume wao kwa hoja zilizowazi nao wakasema hivyo binadamu ndio atuongoe basi wakakufuru na wakageuka upande. Mwenyezi Mungu akawa hana haja nao na Mwenyezi Mungu ni mkwasi simhitaji naye ni msifiwa. Zaama alladhina kafaru an lan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Waliokufuru wanadai kuwa hawatafufuliwa. Sema, kwani na hapa kwa Mola wangu mlezi hapana shaka mtafufuliwa. Na kisha hapana shaka mtaambiwa mlioyatenda. na hayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu. Faaminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir, basi muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru tuliyoiteremsha Na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم Siku watakayokukusanyeni kwa ajili ya siku ya mkusanyiko, hiyo ni siku ya kupunjana. Na anayemwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamfutia maovu yake na atamuingiza katika mabustani yenye kupitiwa kati yake na mito watadumu humo milele huko ndiko kufuzu kukubwa walladhina kafaru wakadhabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir na waliokufuru na wakakadhibisha ishara zetu au ni watu wa motoni watadumu humo milele na hayo ndiyo marudio mabaya Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Taghabun imeteremka Madina Imeanzia sura hii kwa kueleza kuwa kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi kinamtakasa Mwenyezi Mungu na kisio laiki na utukufu wake na kwamba yeye ndiye mwenye ufalme na mwenye sifa njema zote na kwamba yeye ni muweza wa kila kitu. Kisha hayo yakafuatilizwa na kutajwa baadhi ya dalili za utimilivu wa uweza wake na ujuzi wake. Kisha sura ikatupa macho kuangalia makafir waliokuwa kabla ya hawa na wakawaasi mitume wa Mola wao mlezi na kwamba wao walionja matokeo maovu ya vitendo vyao. Na hayo yalikuwa hivyo kwa sababu mitume wao walipokuwa wakiwajia kwa hoja, waliwakataa na wakawapuza. Sura tena ikaingia baada ya hayo kuvunja madai ya makafir kwamba wao ati hawatafufuliwa na ikawataka watu wamuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru iliyoteremshwa juu yake na ikawahadharisha na siku ya mkusanyo, siku kutapodhihiri kupunjana kwa watu. Kwani wale walioamini na wakatenda mema watapata kufuzu kukubwa na waliokufuru ndiyo watakuwa watu wa motoni na hayo ndiyo marudio maovu. Na hakika masaib yatakuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na hakika mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu ndiyo anauongoa moyo wake. Sura inawataka watu wamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wakipuuza basi hakika mtume hana juu yake ila kufikisha ujumbe. Na inawaambia waumini kuwa mali yao na watoto wao ni fitna, majaribio. Basi isiwe kuyashughulikia hayo kukawapelekea kuacha walioamrishwa. Kisha ikawaamrisha wamche Mwenyezi Mungu kwa kadri wawezavyo. Na sura ikahitimisha kwa kuwahusisha waumini watoe katika njia za kheri na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru mpole mjuzi wa yaliyofichikana na yanayoonekana basi atawalipa kwa mali yao wanayoyatumia na kwamba yeye ni mwenye nguvu asiyeshindika mwenye hikma hafanyi upuuzi